kafin lu'uma ne wani yunkuri tuna aftar hudes ya ɓace a cikin gajimare cikin tsananin fushi sarki lu'man ya shafi darduma tsafinsa ta luluka da shi sama yayi ta shawagi a sararin samaniya gabas da yamma kudu da arewa yana neman su jarumi Ubairu amma ko alamun su bai gani ba al'amarin da ya mutukar har zuka zuciyarsa kenan ya sako kasa ya dira fadarsa inda ya iske mutanansa na ta kokarin kashe wutar da kiti nan take sa aka kwance kaddaru aka kai shi kurkuku aka kulle sannan ya fito da madubin tsafin sai ya shafe shi take boka har ya bayyana jikin madubin yana mai kyakkyata dariya sai da ya daina dariyar sannan lumani ya dube shi ce ya shugabana me yasa baka bani sa'a ba akan makiyan har ya guntun murmushi yace karka damu Lu'manu muna da cikakkiyar hujja akan haka ka sani cewa komai da lokacinsa da sannan zaka kakkabe ire-iren su daga doran ƙasa Shamhar na gama faɗin hakan fuskar sa ta bace daga jikin mudubin shi ko Lu'manu sai mayar da mudubin tsafin cikin aljihu rigarsa ya zo na kan dardumarsa ta tashi da shi zuwa cikin gidan sarauta wannan shine abin da ya faru tsakanin jarumi Hubairu da kuma sarki Lumana a birnin Tehran bayan sun gwamza gagarumin yaki a lokacin da aljani Abtar al ya kawo dauki al'amarin tsohon Ruziyal boka Hajar al mukuruz da aljani Ramna Kabukwa sai da suka yi nisa da tsibirin Bahar Zos suna tafiya cikin gajimare sannan Hajar al mukuruz ya dubi Ruziyal ya ce shin zaka iya tunuwa da mutumin da ka fara ziyarta ya baka labarin sa ka rubuta ko da jin wannan tambaya sai Ruzal ya shiru bai ce komai ba ya shiga tunani mai zurfi har Hajarul Mukur zai kosa ya ce ya kai Ruzal wannan irin tunanin banza kake yi ne haka kar ka manta fa cewa aikin da ke gaban mu ba kaɗan bane ba ka da wani lokaci na tunani kai sauri ka sanar da mu sunan mutumin da kuma inda yake cikin alamun fushi Ruzal ya ce wai shin kai ko kana da hankali tun me za ka yi tsammani zan tuno da abin da ya faru shekara 80 baya ka sani fa cewa a wannan lokaci ban fi shekara tara ba a duniya A dole ne ne tunani ne in banda ma ina da kyakkyawa kwakwalwa ai ban isa na tuno ba mutumin da na fara ziyarta sunansa sarki mahabu wanda ke mulki a birnin misra ko da jin haka sai aljini ramda kago ya kyalkyale da dariya ya ce ai ta kwana gidan sauki a kan hanya muke na tabbatar muku da cewa nan da daƙiƙa ɗari da ashirin za mu isa birnin misra haka kuwa al'amarin ya kasance a cikin wannan lokaci aljani rabna kago ya dure su rizal a kofar gidan sarautar misra suna sauka sai aljani rabna kago ya rikide ya zama mutum tsoho tukuf har da sanda a hannunsa yana dogarawa yayin da masu tsaron kofa suka ga waɗannan mutane uku sai suka tare su suka hana su wucewa shugaban masu tsaron kofar ya dube su ya ce, ya ku waɗannan gajeyu su waye ku kuma me ke tafa da ku har Zuyal ya buɗi baki zai amsa tambayar sai tsohon nan tukub ya turin numfashin sa yace mu dan sako ne daga sarki Jalwar da birnin Sofa abokin sarkin ku bin Kasifu bin Mahafu ko da ji haka sai shugaban masu tsaron ya gaishe su cikin girmama sannan ya sa aka bude musu kofa suka shigo cikin haraba gidan sarautar yace ku tsaya anan zan je ne muku iso tsoho ramna kabu yace babu laifi muna sauraron ka shugaban masu tsaro ya tafi ya basu su ukun a Ruzel da Hajar al-Mukur suka dubi Ramna Kago cikin tsananin mamaki a lokaci guda. Ruzel ya ce ya aka yi kasan sunan sarkin su har ma kasan sunan abokinsa. Ko da jin wannan tambaya sai tsohon Ramna Kago ya dariya ya ce shin kun manta ne cewa ni aljani ne ku ko mutane ne? Ai mu mun san abin da ku ba ku sani ba. Ku sani cewa ina faɗe daga cikin manyan hadiman mai girma Shamharu. Shamhar na sanar da ni abinda zamu tunkara nan gaba. ina so ku sani cewa shi sarkin da muke son gani wato sarki Mahbub ya mutu da dadewa har ma ɗansa Kasifa ya gaje shi shi ma Kasifin ya mutu ɗansa ne da jali kenan akan karagar mulki a yanzu Ramna Kago na gama faɗin haka sai ga shugaban masu tsaron kofa ya dawo da zuwa ya ce sarki ya ce a kai ku gare shi sai ku biyo ni a baya nan take ya juya ya nufi cikin fadar su ukun suka je shi sannan sannan suka iso tsakiyar fadar inda suka iske sarki da dajjal zaune fadawa sun kewaye shi ana tafiyar da harkokin mulki ko daga nan su sai sarki dajjal ya miƙe zumbur ya tarye su cikin girmamawa kai ka ce wasu ƴan uwansa ne gari al'amarin da ya baiwa sauran fadawansa mamaki kenan nan da nan sarki da dajjal ya ja su har kusa da karagarsa ya zaunar da su sannan ya sa aka kawo musu abinci da abin sha suka kintsa bayan sun nutsu sai ya dube su ya ce ya kuka baro sarki shurufa da jama'a? ranar kago ya ce suna nan kalau kuma sarki ya ce a gaishe ka da kyau da kyau dujali ya murmushi ya ce madalla sannan ku sannan ku ya gyara zama ya ce duk da cewar kun sha hanya amma ban ga alamar gajiya tare da ku ba kuma a matsayin ku na matafiya ba ku ɗauko guzurin komai ba ina da wakanku ina sauran kayayyakin ku ko da jin wannan tambaya sai ramna kago ya carab ya ce ya shugabana ai a cikin wannan tafiya ta mu mun sha wahala gaske domin ba mu taɓa tsammanin za mu tsira da mu ba sai da ya zamana guzurmu ya kare da dawakanmu ko yunwa da kishirwa ce suka kashe su sa'ad da muka ratso ta cikin sahara sanin kanka ne cewa akwai yan fashi a cikin dajin nan na suburki to su ne suka tare mu suka kwace mana kayayyakin mu da kyar muka sha da takon ba dan muna da rabon shan ruwa ba da tuni ta mu ta kare yayin da sarki da Dajjal ya ji wannan labari sai ya kyalkyale da dariya ya ce lalle kun cika masu sa'a kuma kun cancanci jinjina kuma zan rubuta takarda cikin ta na shaida sarki sofa cewa ya yi muku sakayya da dukiya mai yawa ko da jin haka sai suka godiya Dajjal ya ce yanzu sai ku gabatar da sakon na ji ramda Kago ya gyara murya ya ce ya kai wannan sarki mai daraja ka sani cewa wannan birni naka ya tara manyan labaran tarihi na abubuwan al'ajabi tun shekaru aru aru da suka gabata a halin yanzu sarki Sufa ya ba mu babban aiki na tattara manyan labarai irin su ya umarce mu da mu rubuce su bisa wannan dalili ne ya aiko mu gare ka muna fatan zaka ba mu haɗin kai ka sanar da mu wannan tarihi ni da wannan malamin za mu kasance masu sauraro shi ko wancan da ke rike da littafi da alƙalmi zai rinka rubutawa Ramna Kago ya nuni da Ruziel a matsayin mai rubutun yayin da sarki Dujale ya ji haka sai murmushi ya ce tabija ai ku sarki sofa ya hada ku da jan aiki ku sani cewa wannan labari da zan ba ku ba karamin yawa gare shi ba ina ganin idan muka fara yau sai mun shafe kwana 40 muna yi kuma wannan dan karamin littafin da kuka zo da shi ba zai dauke rubutun labarin ba sai kun karo irin sa goma cikin tsananin mamaki Ramna Kago ya dubi sarki Dujale ya ce mun ji abin da kace amma muna da tambaya Dujali ya ce faɗi tambayar ku ne shin shi wannan labari da zaka ba mu a rubuce yake ko ku a cikin kwakwalwarka ke yake Dujali ya bushe da dariya sannan ya ce gaba ɗayan labarin a cikin kwakwalwa ta yake kuma na gaje shi ne a wajen kakana sarki Mabu ina so ku sani cewa ka'idar sarautar ƙasar nan ba a naɗa sarki sai wanda ya haddace wannan kasaitaccen labari bayan mutuwar mahaifinmu sarki Kasifu mu bakwai ne 'ya'yansa gaba ɗayan mu ya sanar da mu wannan dogon labari ne ababan al'ajabi amma daga cikin mu mu bakwai ni kaɗai ne na haddace labarin shi yasa aka bani sarauta shi ko mahaifin namu su goma sha hudu ne a gidansu kuma shi kaɗai ne haddace labarin idan kun shirya ni ma shirye nake na fara baku wannan labari amma bisa sharadi guda sharadin shine babu abin da zai dakatar da mu face cin abinci babu batun kwanciya barci ko yin bawali har tsawon kwana 40 da jin haka sai Ruziyal ya zumbure ya miƙe ya ce wannan ai zancan banza ne a ina aka taɓa yin haka ai ko aljanu ba za su iya zama waje ɗaya ba tsawon kwana 40 ba tare da su yi bacci ba ko neman kawar da wata bukata dan da Dujal ya ji haka sai kirkire da dariya ya ce ya kai wannan tsoho zauna ka kwantar da hankalinka na rantse da darajar iyayena da kakannina duk abin da na faɗa zai ku sani cewa akwai wani sihirtaccen shayi da zamu rinka sha nan ni da ku duk wanda ya sha shayin ba zai ji yunwa ba kuma ba zai ji kishirwa ba haka kuma ba zai ji bacci ba ba zai ji gajiya ba har tsawon kwana 40 ba ni kuka ce kun yarda a kawo shayin yanzu mu sha a fara aiki sa'ad da surzel suka ji haka sai suka dubi su suka kasa cewa komai daga can sai ramna kago ya ce ya kai wannan sarki muna buƙatar ka ba mu izini mu yi shawara tukuna Tujali ya murmushi yace na amince ku kebe ku shawara ta ku nan take Haruna kawo Ruziyal da Hajarul Mukurus suka miƙe suka koma gefe guda suka fara kuskus Ramna ya yace kun ga dai ni aljani ne ba zan taba gajiya ba a wannan zama da za a yi ko da za a kai shekaru 40 kuma kun sani cewa muna kan bin umarnin mai girma Shamhari idan ba kun manta ba ya ga mana cewa duk wanda ya kuskure a cikin wannan aiki sakamakonsa mutuwa ina mai shawarta ku da ku amince da duk sharadin wannan sarki domin bukatar mu tafiya ko da haka sai Ruzel ya ce amma dai ban san cewa kai sakare bane sai yau wai shin ina karfin da kake takama da shi ne me zai hana kai wa sarkin nan dole yadda muke so Ramna Kago ya harar Ruzel ya ce ai kai ne babban sakare kuma su suzuzu idan baka sani ba to ka sani a cikin dokokin tafiyar tamu mai girma shamhar ya ce kada mu yaki kowa face wanda ya nemi cutar da mu ba ni da ikon yi wani dole wannan batu ya sa jikin Ruzel da na boka Hajar Bukur zai sai bisa dole suka amince da shawarar na kawo gaba ɗayan suka dunguma suka koma gaban sarki Dujalu suka zube a ƙasa Ramna kago ya ce ranka dai mun gama shawara mun amince da sharadinka kuma a shirye muke a fara aiki yanzu ko da jin haka sai sarki da jali ya bushe da dariya sannan ya tafi wata kuyanga ta shigo cikin fadar dauke da wata katuwar butar shayi da kofuna iya adadin jama'ar da ke wajen nan take ta zuzuba wani irin shudin ruwan shayi a cikin kofuna ta raraba kowa ya samu shayin da zafin sa yana turiri haka kowa ya rinka kurba har ya kare daga nan sai sarki da jali ya dubi surzel Rizal yace yaya kuka ji a jikin naku Ruzel ya murmushi yace na rantse da darajar gemu na tunda nake ban taba jin kuzari ba irin nan dan ina ganin ni kadai zan iya nome gonar da karfi 40 za su noma Dajjal ya kyalkyale da dariya ya ce da kyau shayi yayi aikin sa yanzu sai ku kasa kunnuwan ku ku fara jin wannan kasaitaccen labari kai ko mai rubutu ka dora alƙalamin ka bisa littafi wasu shekaru da dama da suka gabata an yi wani mashahurin masunci a nan birnin Misra wanda ake kira Hamzur bin Karsis wannan mutum ya cika mai tarin baiwa domin kafin ya tafi su yana iya faɗin adadin kifin da zai kamo da kuma kalarsa shekara da shekaru yana wannan abin al'ajabi kuma abin da ya faɗa haka al'amarin zai kasance ba a taɓa samun kuskure ba Hamzir bin Kalsis na da ɗa guda ɗaya wani kyakkyawan saurayi wanda shekarunsa ba su haura sha ba duk sa'ar da hamzur zai tafi so yana tafiya ne tare da wani ɗa nasa wanda ake kira da suna innas amma bai taba koya masa yadda ake yin su ba duk sa'a da suka je bakin koramar da yake yin su sai ya bar imlas a bakin ruwa shi kuma ya shiga cikin ruwan da fatsarsa ya kamo kifi aikin da imlas zai yi shine kawai da kwan kifin da aka kamo wata rana Hamzar da Imlas sun dawo daga su suna kan hanyar su ta koma gida sai Hamzar ya lura da cewa Imlas na cikin damuwa domin tunda suka taho Imlas ya shiru yana tunani har suka iso gida a ka'idar Hamzar duk kifin da suka samo ba sa ci kuma ba sa siyarwa da kowa sai sarki bisa wannan dalili Hamzar ya gaggauta daukar kifayen da ke cikin komarsa waɗanda suka kasance rayayyu ya tafi gidan sarki da yake yafi shekara tara yana kai wa sarki wannan kifi ko iso ba a yi masa kai tsaye yake shigewa da kifin har sai ya isa inda aka yi wani tafki na musamman saboda kiwon kifi a cikin gidan sarautar da zuwansa sai zuba wannan kifi a cikin tafkin sannan ya tafi zuwa ga sarkin gida ya gaya masa ko kifin nawa ya kawo shi ko sarkin gida take zai biya shi kuɗinsa. sa yau ma kamar kullum Amzur ya je ya karɓo kuɗin kifin sa ya dawo gida cikin farin ciki domin kifin da ya sayar yau mai tsada ne da zuwa sai iske Imlas a cikin halin da ya tafi ya bar shi wato halin damuwa da tunani Abzir ya zauna kusa da Imlas suka fuskanci juna sannan yace kai ɗana ina dalilin wannan damuwa da ka shiga na lura da kai tun sa'ad da muka baro rafi lalle akwai abin da ke damunka yayin da Imlas ya ji wannan tambaya sai nisa yace ya kai abba na ka sani cewa a duniya ba ni da kowa sai kai babu wata sana'a da na iya shin idan baka nan ta ya zan rayu menene dalilin da yasa ka ki koya min wannan sana'a taka ta so shin kana so ne na shiga halin kaka na kai idan baka nan ka tuna fa cewa kai yanzu tsufa ya riske ka ni ko ina kan ganiyar ta. sa'an da Imran sai zo na zancan sa sai hankali zuru ya dubu zuma nan da nan idanansa suka ciko da kwalla ya fara zubar da hawaye al'amarin da ya jefa Imran cikin nadama kenan shi ma ya fashe da kuka yana mai cewa ya kai abbana ka yafe mu idan abin da na faɗa ya kona maka ko da jin haka sai Hamzur ya rungume Imlas a kirjinsa yace ya kai dana ka sani cewa ko kaɗan baka ɓata min rai ba amma yau kai mun tambayar da bana son amsawa domin ta shafi wani sirri wanda ne wa mahaifiyarka alƙawarin cewa ba zan taɓa sanar da kai ba sai dai ka sani bayan mutuwata yayin da Imran sai ji wannan batu sai hankalin sai ƙara da gunzuma fiye da da yace haba abbara dan me za ka yi min haka tabbas na fahimci abin da kake ɓoye mu ina zargin cewa ba kai ne mahaifina ba na roƙe ka da ka faɗa min gaskiya shin tsinta ta kai ko ko wani ne ya baka renuna Amzur ya share hawayensa yace na rantse da girman iyayena kai ɗana ne na ciki kai sani cewa mahaifiyarka ta rasu tun baka fi shekara hudu ba a duniya ya kai Imlas hakika kana da usuli mai kyau kuma abin takama amma ba za ka san usulinka ba sai bayan bana kada ka damu da batun cewa zan mutu na barka baka iya sana'a ba ko ka rinka tunanin zaka sha wahala rayuwa ka haɗu da kuncin talauci lalle kai attajiri domin zaka sadu da gagarumin dukiyar da ka gada cikin alamun mamaki lasa ce haba abana wace irin magana kake yi ka dubi gidan nan da muke ciki ko siyar da shi za a yi ba zai wuce dinare 100 ba in ban da shi babu wata dukiyar da muka mallaka yan kudaden da kake samu a gidan sarki da su ne muke ci muke sha har mu yi sutura ina mu dukiyar da kace zan mallaka Hamzur ya murmushin karfin hali ya ce kai hakuri dana da sannu zaka ga duk abin da na faɗa maka idan lokaci yayi nasiha ta a gare ka ita ce ka kasance mai hakuri da juriya bisa duk irin yanayin da ka tsinci kanka a ciki haka kuma kada ka kuskura ka zama rago a koyaushe ka rinka karfafa kanka gwiwa a bisa dukkanin abin da ka sa a gabanka ka sa a ranka cewa koyaushe kana tare da nasara amma ba sabanin ta ba yayin da Hamzur ya zo na sa sai ya miƙe tsam ya koma kan shi sa ya kwanta dan yi bacci ya bar Ilyas a zaune yana ta tunanin baganganun da ya ga masa sarkin da ke mulkin Misra a wannan lokaci sunansa Abul Hiyano yana da matan aure tara amma 'yarsa ɗaya ce Jal wata kyakkyawar budurwa mai suna Zarisha Zarisha ta kasance kyakkyawa ta kwatance kuma shekarar ta 18 daidai tun sa'ad da ta cika budurwa sarki Abul Hiyano yasa aka gina mata keɓaɓɓen wuri a cikin gidan sarautar ya zama na babu mai shiga wajenta sai shi kaɗai da kuma mahaifiyarta kwangin da ke mata hidima ku su goma ne kacal su ku ba sa zuwa ko ina dare da rana suna tare da gimbiya zarisha tunda aka shigar da zarisha wannan keɓaɓɓen wuri bata sake fita ko ina ba duk abin da take bukata na rayuwar duniya akwai shi a cikin wannan gida ba dan komai sarki Abulhiyani ya ɓoye zarisha ba a wannan gida sai dan gudun kada ta ga wani saurayin ta ce tana son sa burin sarki Abulhiyanu har abada ba zai aurar da Gimbiya gare shi ba dan ba san rabuwa da ita saboda tsananin san da yake mata kuma a tunaninsa duk hannun wanda za ta shiga ba za ta samu kulawa da jin daɗi ba kamar yadda take samu a hannunsa wannan tsaro da aka yi wa Gimbiya Zarisha ba karamin kuntata rayuwar ta yi ba domin ta sha yin kukan bakin ciki kuma babu irin roƙon da ba ta yi wa mahaifin nata akan ya janye wannan ra'ayi nasa amma ya yadda. sautari yakan ce da ita yake yata ke sani cewa maza riga kaya ne duk macen da ta sanya su sai sun soke ta ina kishi a ce wani da namiji ya wulakanta ki alhalin ina raya a duniya da sa da sarki Abul Hiyanu ya wannan kalami sai ta ce da shi ya kai abara ina so ka sani cewa tsakanin mace da namiji tamkar ruhi ne da gangan jiki babu yadda za a yi ɗaya rayu ba tare da ɗayan ba idan ka hana na aure ta yaya zan kau da sha'awata ka tuna cewa ba dan aure ba da ba a same ni ba zancen ki gaskiya ne yata amma ki sani cewa biyan bukatar sha'awa jin daɗi ne na kankanin lokaci shi ko takeicin halin maza al'amari ne mara ƙarshe abin da yasa kika ji na faɗa haka shi na taɓa aurar da kanwata ga wani sarki wanda ya cusa mata bakin cikin da ya zama adalinta a duniya ban taɓa son wani mahaluki ba tamkar wannan kanwata ba har kwa da ke da sa'ad da na tuno da ita sai ne kuka mai yawa bisa wannan dalili ne na dauki alƙawarin cewa ba zan sake aurar da wata mace jini na ba ga wani ɗan namiji yau ma kamar kullum irin wannan muhawara ce ta wakana tsakanin sarki yano da yarsa Gimbiya Zarisha ya tafi ya barta cikin tsananin tunani da damuwa bisa hakan ne Zarisha ta kasance ita ba a zo na ba a tsaye ba taran gadi a cikin harabar gidan nata tana cikin hakan ne ta iso bakin wani karamin tafkin ruwa wanda aka tanada dan kawai ya zamo abin kawa da ɗebe kewa ruwan da ke cikin tafkin gare-gare ne gwanin sha'awa kuma an gina wani abu a ciki mai siffar agwagwa ruwa na zuba ta cikin bakin agwagwar ya zare shi ta zauna a gaban wannan karamin tafki ta kura masa ido tana tunani ba zato sai ta ga wani irin kyakkyawan kifi guda ɗaya jal a cikin tafkin kifin karami ne ba shi da girma amma jikinsa na da launi kala uku fari ja da shudi nan take zarisha ta ji zuciyarta ta yi sanyi saboda ganin wannan kifi kuma ta ji ta kamu da tsananin kaunarsa har ta ayyana a ranta cewa ina ma a ce irin wannan kifi na da yawa a cikin wannan tafki tabbas in dai za ta rinka kallon su duk bakin cikin zuciyarta zai gushe ta manta da tunanin komai ko da ta ayyana wannan al'amari a zuciyarta sai ta kwalla wata kuyangar ta kira ta ce ta je ta ga masu tsaron kofar gida cewa tana son ta ga sarki nan da nan kuyangar ta cika umarni ɗaya daga cikin masu gadin ya je sanar da jakadiya bukatar gimbiya ita kuwa jakadiya ta isar da sako ga sarki a abulhiyano a lokacin da sakon ya same shi dare ya soma har ya kwanta zai bacci amma yana jin cewa gimbiya ce ke son ganin sa sai tashi da sauri ya sanya tufafinsa ya tafi ɓangaren da take duk da cewa dare yayi amma ko ina a haska keke da fitilu gimbiya zari shi na zaune a gaban wannan karamin tafki sarki ya iso gare ta ba tare da ta daga kai ta dube shi ba tace ya kai abba na ina son kai duba zuwa ga cikin tafkin nan shin kaga kikkiawan kifin da ke ciki Abulyan ya duba cikin tafkin da kyau ya arba da wannan kifi mai launi uku sai ya ce kware ku yata na ganshi idan baka manta ba kai mun alƙawarin cewa duk abin da nace ina so zaka bani muddin akwai shi a cikin duniyar nan ko ba haka bane Abulyan ya ce haka ne amma sai idan har bai karya sharadin da na shimfida miki ba sharadin kuwa shine ba ke ba fita daga cikin gidan nan har abada muddin ina numfashi a doran kasa Zarisha tace hakan ya kai abana ina son ka sa a samo min irin wannan kifin mai yawa a zo a zuba su a cikin tafkin nan domin idan ina ganin su zuciyata za ta sanyi kuma duk bakin ciki na zai gushe yayin da sarki ya ne ya ji haka sai hankalinsa ya tashi yace yaki yata ki sani cewa babu irin wannan kifi a cikin fadin kasar nan wannan din ma da kike gani a can kogin Bahar Jallos sarkin su Hamzar bin Kalsis ya samo shi da kyar ya kawo min shi na siya dinari da ki sani cewa daga nan zuwa Bahar Jos tafiya ce ta shekara hudu ba tare da ya da zango ba kuma in ba Hamzur bin Kalsis ba babu wanda zai iya zuwa Bahar Jos ya samo irin wannan kifi sa'ad da Gimbiya Zarisha ta ji wannan batu sai ta fashe kuka ta ce ya kai abba lalle na umarce ka da ka sa a je a nemo min irin waɗannan kifaye koda ku gaba ɗayan dukiyar ka za ta kare kuma koda za a yi asarar rayukan mutanen ƙasar nan duka in ba haka ba kuwa bakin ciki na zai zamo sanadin ajali na yayin da sarki Abulhiyan ya ji wannan lafazi na yarsa sai hankalinsa ya dugunzuma fiye da kunna lokaci ya shiga rarrashin Zarisha kuma ya tabbatar mata da cewa lalle gobe zai aiki Hamzar bin Kalsis zuwa kogin Bahar Jalus dan ya ɗebo irin wannan kifi guda ɗari da wannan ne Abul ya sallama da Zarisha ya koma kasa ya kwanta amma sai kasa barci yi ta tunanin al'amarin har gari ya waye da sassafe Hamzura ya tashi ɗansa Imlas don su tafi yin su a kogi. Imlas ya kwashi kayan sana'arsu suka fita daga cikin gida